12459 fatvo. Savol: Ramazon rozasi fitr zakoti berilmaguncha ko'tarilmaydi degan hadis sahihmi? Agar rozador muhtoj bo'lib, zakot nisobiga ega bo'lmasa ham ushbu hadisga yoki sunnatdan sobit bo'lgan boshqa sahih shar'iy dalillarga ko'ra fitr zakotini berishi vojib bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Fitr zakoti hayit kuni va kechasida o'zining hamda oilasining ehtiyojlaridan ortiqcha bir so miqdoridagi mol-mulkka ega bo'lgan har bir musulmon uchun qaramog'idagilarning nafaqasi bo'ynida bo'lgan kishining zimmasida vojib bo'ladi. Buning dalili quyidagi hadisdir. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Anna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam farada al-fitr so'an min tamrin aw so'an min sha'irin على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini xurmodan 1 so yoki arpadan 1 so miqdorida har bir huru qul erkagu ayol musulmonga farz qildilar. Sahih Buxoriy 1504-hadis. Abu Said Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Kunna nu'tiha fi zamanin nabiy sallallohu alayhi va sallam sa'an min ta'amin أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من zabibin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida uning, ya'ni fitr sadaqasi uchun yegulikdan 1 so yo xurmodan 1 so yoki arpadan 1 so yoki mayizdan 1 so berar edik. Sahih Buxoriy 1508, Sahih Muslim 985-hadis. Fitr zakoti sifatida kishi o'z yurtining ozuqasidan Masalan, guruch va shunga o'xshash narsalardan bir savob berishi kifoya qiladi. Sodan maqsad Nabiy sallallohu alayhi va sallamning so nomli idishlari bo'lib, u o'rtacha gavdali kishining kafti bilan hisoblaganda 4 hovuchga teng keladi. Kimdir imkoni bo'la turib fitr zakotini chiqarishdan bosh tortsa, gunohkor sanaladi va buning qazosini o'tashi vojib bo'ladi. Siz zikr qilgan hadisga kelsak, uning sahihligini bilmaymiz. Allohdan sizni muvaffaq qilishini, biz va sizning so'z amallarimizni isloh etishini so'raymiz. Allohu alam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 9-mujallad, 364-bet.